بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم این کتاب است که سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است انا انزلنا الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ما این کتاب را به حق بر سناوتل کردیم خدا را پرستش کن و دین خود را برای او خالص کردم الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار آگاه باشید دین خالص از آن خداست و آنها که غیر از خدا را اولیای خود قرار دادند و دلیلشان این بود که اینها را نمی پرستیم مگر بخاطر خاطر این که ما را به خداوند نزدیک کنند بیگمان خداوند روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند بیگمان خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کند لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار اگر به فرض محال خدا میخواست فرزند انتخاب کند از میان مخلوقاتش آنچه را میخواست برمیگزید منزه او خداوند واحد قهار است خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار آسمان ها و زمین را به حق آفرید شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب و خورشید و ماه را مسخر فرمان خیش قرار داد هر کدام تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می دهند آگاه باشید او قادر بخشنده خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون او شما را از نفس واحد آفرید و همسرش را از او خلق کرد و برای شما هشت زوج از چهار پایان نازل کرد او شما را در شکم مادرانتان آفرینش بعد از آفرینش دیگر در میان تاریکی های سگانه می بخشد این است خداوند پروردگار شما که حکومت در عالم هستی از آن اوست هیچ معبودی جز او وجود ندارد با این حال چگونه از راک حق منحرف می شوید إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور اگر کفران کنید خداوند از شما بینیاز است و هرگز کفران را برای بندگانش نمیپسندد و اگر شکر او را بجا آورید آن را برای شما میپسندد به هیچ گناهگار گناه که دیگری را بر دوش نمی کشد سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگار تاند و شما را از آنچه انجام می میدادید آگاه می سازد چرا که به آنچه در سینه او آگاه و اذا مس الانسان دور دعا ربه منیبا الیه ثم ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من اصحاب النار هنگامی که انسان را زیانی رسد پروردگار خود را میخواند و به سوی او باز میکشد اما هنگامی که نعمتی از خود به او عطا کند آنچه را به خاطر آن قبلا خدا را میخواند به فراموشی میسپرد و برای خداوند های قرار میدهد تا مردم را ادراک او منحرف سازد بگو چند روزی از کفرت گیر که از اصحاب دوزخی امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما یتذکر اولو الالباب آیا چون این کسی با ارزش است یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است بگو آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند یکسانند تنها صاحبان اندیشه متذکر میشوند قل یا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذین احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب بگو ای بندگان من که ایمان آورده اید از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند تا داشت نیکد و خدا خداوند وسیع است که صابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می‌دارند قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين بگو من مأمورم که خدا را پرستش کنم در حالی که دینم را برای او خالص نمایم و امرت لأن اكون اول المسلمین و مأمورم که نخستین مسلمان باشم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم بگو من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ قیامت می ترسم قل الله اعبد مخلصا له دینی بگو من تنها خدا را می پرستم در حالی که دینم را برای او خالص می کنم فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين شما هر کس را جز او میخواهید بپرستید بگو زیانکاران باقی کسانی هستند که سرموجه وجود خیش و بستگانشان را در روز قیامت از دست دادند آگاه باشید زیان آشکار همین است لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون برای آنها از بالای سرشان چترهایی از آتش و در زیر پایشان نیز چترهایی از آتش است این چیزی است که خداوند با آن بندگانش را تخویف می کند ای بندگان من از نافرمانی من بپرهیزید والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد کسانی که از عبادت تاغوت اجتناب کردند و به سوی خداوند بازگشتند بشارت از آن آنها پس این بندگان مرا بشارت ده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب کسانی که سخنان را میشنوند و از نیکوترین آنها پیروی میکنند آنها کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها صاحبان اندیشه اند أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار آیا تو می توانی کسی را که فرمان عذاب درباره او قطعی شده به بخشی؟ آیا تو می توانی کسی را که در درون آتش است برگیری و بیرون آوری؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ولی آنها که تقوای الهی پیشه کردند غرفه های در بهشت دارند بر آنها غرفه های دیگری بنا شده و سیر آن نهرها جاری این وعده الهی و خداوند در وعده خود تخلف نمی کند الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرستاد و آن را به صورت چشمه های در زمین وارد نمود سپس با آن زراعتی را خارج می سازد که الوان مختلف دارد بعد این گیا خشک می شود و گونه ای که آن را زرد و بیروح می بینی سپس آن را در هم می شکند و خرد می کند بیگمان در این ماجرا تذکری برای صاحبان اندیشه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك فی ضلال مبین آیا کسی که خدا سینه اش را برای اسلام گشاده کرده و بر فراز مرکبی از نور الهی قرار گرفته همچون کوسلانی نیست که نور هدایت به قلبشان راه نیافته وای بر آنها که قلبهای سخت در برابر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 للظالمین ذوقوا ما كنتم تكسبون آیا کسی که با صورت خود عذاب دردناک الهی را دور می سازد همانند کسی که هرگز آتش دوزخ به او نمی رسد و به ظالمان گفته می شود بچشید آن چرا به دست می آورید كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون کسانی که قبل از آنها بودند نیز آجات ما را تکذیب نمودند و اصاف اراخی از جایی که فکر نمی کردند به سراغ آنها آمد فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون خداوند خاری را در زندگی این دنیا به آنها چشانید و عذاب آخرت شدیدتر است اگر میدانستند ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ما برای مردم در این قرآن از هر نوع مثلی زدیم شاید پند پذیر شوند قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قرآن فصیح و خالی از هر گونه کجی و نادرستی شاید پرهیزکاری پیشه کنند ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله خداوند مثالی زده است مردی را که مملوک شرکایی که درباره او پیوسته به مشاجره مشغولند و مردی را که تنها تسلیم یک نفر است آیا این دو یکسانند هم مخصوص خدا ولی اکثر آنها نمیدانند انك میتون وإنهم میتون بیگمان تو میمیری آنها نیز خواهند مرد ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان مخاصمه میکنید فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين ستمگارتر از کسی که بر خدا دروغ ببندد و سخن صدق را که به سراغ او آمده تکذیب کند چه کسی آیا در جهنم جایگاه کافران نیست والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون اما کسی که سخن صدق بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند آنها پرهیزگارانند لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها موجود است و این است جزای نیکوکاران لیکفر الله عنهم اسوا الذی عملوا ویجزیهم اجرهم باحسن الذی كانوا یعملون تا خداوند بدترین اعمالی را که انجام دادهاند بیامرزد و آنها را به بهترین اعمالی که انجام میدادند پاداش دهد الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه ومن یضلل الله فما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 از خدا میخوانید اندیشه میکنید که اگر خدا زیان برای من بخواهد آیا آنها میتوانند آن را برطرف سازند و یا اگر رحمتی برای من اراده کند آیا آنها توانایی دارند جلو رحمت او را بگیرند بگو خدا مرا کافی و همه متوکلان باید بر او توکل کنند قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون بگو ای قوم من شما هرچه در توان دارید انجام دهید من نیز با وظیفه خود عمل می کنم اما به زودی خواهید دانست من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم چه کسی عذاب خواب کننده دنیا به سراغش می آید و سپس عذاب جاودان بر او وارد می کردن.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 را که باید زنده بمانند باز می تا سرآمد معینی در این امر نشانهای روشنی برای کسانی که تفکر میکنند ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون آیا دیگران را جز خدا شفیع گرفتند بگو آیا اگر ایشان هیچ قدرتی نداشته باشند و نفهمند قل لله الشفاعت جمیعا له ملک السماوات والأرض ثم الیه ترجعون بگو شفاعت به تمام و کمال از آن خداست پادشاهی آسمان ها و زمین از آن او و سپس به سوی او بازگردانیده و وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می شود دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند متنفر می اما هنگامی که از معبودهای دیگر یاد می شود آنها خوشحال می شود. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بگو خداوندا ایان که آفریننده آسمان ها و زمین تویی و آگاه از افسار نهان و آشکار هستی تو در میان بندگانت در آنچه اختلاف داشتند داوری میکنی ولو ان للذین ظلموا ما الارض جمیعا و ومثله معه لفتدو به من سور العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اگر ستمگاران تمام آنچه را روی زمین است مالک باشند و همانند آن بر آن افزوده شود حاضرند همه را صدا کنند تا از عذاب شدید روز قیامت رهایی یابند و از سوی خدا برای آنها امور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 نیز گفتند ولی آنچه را به دست آوردند برای آنها سودی نداشت فأصابهم سیئات ما كسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سیئات ما كسبوا وما هم بمعجزین سپس سیعات اعمالشان به آنها رسید و سازمان این گروه نیز به زودی گرفتار سیعات اعمالی که انجام اند خواهند شد و هرگز توانند از چنگال عذاب الهی بگریسند اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر إن في ذلك لآيات لقوم یؤمنون آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می سازد بیگمان در این آیات و نشانه برای گروهی که ایمان می قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بگو أي بندقون من كبر بر كثير از رحمت خدا ناامید نشوید بیگمان خداوند همه گناهان را می آمرزد بیگمان هم او آمرزگار مهربان و انیبو الى ربکم و اسلمو له من قبل ان یأتیكم العذاب ثم لا تنصرون و به درگاه پروردگارتان باز کردید پس در برابر او تسلیم شوید پیش از آن که عذاب به سراغ شما آید سپس از سوی هیچ کس یابی نشوید واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون و از بهترین دستوراتی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید پیش از آن که عذاب الهی ناگهانی به سراغ شما آید در حالی که از آن خبر ندارید ان تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين مبادا کسی روز قیامت بگوید افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و آیات او را به سخریه گرفتم او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین و مبادا بگوید اگر خداوند مرا هدایت می کرد از پرهیزکاران بودم أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين یا هنگامی که عذاب را میبیند بگوید آیا می شود بار دیگر به دنیا باز کردم تا از نیکوکاران باشم بلا قد جاء آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين آری آیات من به سراغ تو آمد اما آن را تکذیب کردی و تکبر ورزیدی و از کافران بودی ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوا للمتكبرین و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند میبینی که صورتهایشان سیاست آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست وينجي الله الذین اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم و خداوند کسانی را که تقوا پیشه کردند با رستگاری رهایی میبخشد هیچ بدی به آنها نمیرسد و هرگز غمگین نخواهند شد الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل خداوند خالق همه چیز است به حافظ و ناظر بر همه اشیا می باشد له مقالید السماوات والارض والذین كفروا بآیات الله اولئك هم الخاسرون کلیدهای آسمان و زمین از آن اوست و کسانی که به آیات خداوند کافر شدند زیانکارند قل أفغير الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون آیا با من دستور میدهید که غیر خدا را عبادت کنم ای جاهلان ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرین به تو و همه انبیای پیشین بحک شده که اگر مشرک شوی تمام اعمالت نابود می شود و از زیانکاران خواهی بود بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بلکه تنها خداوند را عبادت کن و از شاکران باش وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه تعالی عما یشرکون آنها خدا را آنگونه که شایسته است نشناختند در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه قدرت او و ها پیچیده در دست او خداوند منزه و بلند مقام است از هایی که برای او درست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 این روز شما را برحضر دارند میگویند آوی، ولی فرمان عذاب الهی بر کافران مسلم شده است قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین به آنها گفته میشود از درهای جهنم وارد شوید جاودانه در آن بمانید که بد جایگاهی جایگاه متکبران وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين با کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده می شود. هنگامی که به آن می در درهای بهشت گشوده می شود و نگهبانان به آنها می گویند سلام بر شما گوارا باد این نعمتها برایتان داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين آنها میگویند حمد و ستایش مخصوص خداوندی که به وعده خیش درباره ما وفا کرد و زمین بهشت را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم چه خوب است پاداش عمل کنندگان وترى الملائكة حافین من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين در آن روز فرشتگان را بینی که بر گرد عرش خدا حلقه زدند و حمد او میگویند و در میان بندگان به حق داوری می شود و سرانجام گفته می شود هم مخصوص پروردگار جهانیان است